Lakini mtakapoitwa basi ingieni na mkishakula atawanyikeni wala msiweke mazungumzo hakika hayo yanamuudhi nabii na yanakustahini lakini Mwenyezi Mungu hastahi kwa jambo la haki na mnapowauliza wakeze haja waulizeni nyuma ya mapazia hivyo ndiyo usafi zaidi kwa nyoyo zenu na nyoyo zao wala haikufalieni kumudhi mtume wa Mwenyezi Mungu wala kuwaoa wake zake baada yake kabisa Hakika jambo hilo ni kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu.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 صلوا عليه وسلموا تسليما Hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake wanamsalia nabii. Enyi mlioamini, msalieni na mumsalimu kwa salamu. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا Hakika wanaomuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake, Mwenyezi Mungu amewalaani duniani na akhera na amewaandalia adhabu ya kufedhehi. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا na wale wanaowaudhi waumini wanaume na wanawake pasina wao kufanya kosa lolote bila ya shaka wamebeba dhulma kubwa na dhambi zilizo dhahiri الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Enyi mlioamini msiingie nyumba za nabii ila kwa idhini yake kwa ajili ya kwenda kula chakula bila ya kwenda kungoja wakati mpaka kitakapokuwa tayari. Lakini mtume akikuiteni basi ingieni na mkishakula ondokeni Wala msikae baada yake mkijizoeza mazungumzo nyinyi kwa nyinyi. Kwani hakika kuingia bila idhini yake na kukaa muda mrefu baada ya kushakula kuna mudhi nabii na yeye anakustahini hawezi kukutakeni mtoke. Lakini Mwenyezi Mungu mtukufu hana la kumzuia asitangaze haki kama wanavyozuilikana viumbe. Na mtakapouliza wake za Nabii sallallahu alaihi wasallam haja yoyote basi waulizeni nyuma ya mapazia. Hivyo ni usafi bora kwa nyoyo zenu na nyoyo zao zisingiwe na uchochezi wa shetani. Na ikufalini nyinyi kumudhi mtume wa Mwenyezi Mungu wala kuwaoa wake zake baada yake milele kwa sababu ya heshima yake na yao. Hakika jambo hilo ni dhambi kubwa kwa Mwenyezi Mungu. Yanarejea maelezo ya kielimu juu ya aya mbili 58 na 59 Suratul Nur katika yaliyohusu adabu za kuzuru. Mkidhihirisha walau kidogo katika mambo yanayomuudhi au mkikificha katika vifua vyenu basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Hapana dhambi kwa kuweza nabii wakitojificha kwa baba zao au watoto wao au ndugu zao au watoto wa ndugu zao kiume au watoto wa ndugu zao wa kike au wanawake waumini wenginewe au watumwa waliowamiliki kwa sababu ya shida ya kuwahitajia kwa matumishi. Nanyi wanawake, mcheni Mwenyezi Mungu katika mambo aliyokuamrisheni, wala msipindukie mipaka yake, kwani yeye hakika anajua kila kitu, hapana kilichofichikana kwake. Hakika Mwenyezi Mungu anamrehemu nabii wake na yuradhi naye na malaika wanamwombea yeye, enyi mlioamini, msalieni na mumsalimu kwa salamu. Hakika wanaomuudhi Mwenyezi Mungu na mtume wake kwa kuwapinga na kuchochea watu wakatae, Mwenyezi Mungu amwafukuza kwenye rehema yake duniani na akhera na amewaandalia adhabu itayowavunja kiburi chao. Na wanaowaudhi waumini wanaume na wanawake kwa maneno, vitendo bila ya wao kufanya makosa yoyote. Hao basi wamebeba migongoni mwao mzigo wa ule uongo wao na inakuwa wametenda dhambi dhahiri ubaya wake